Галка і Орел мовчали, а Катя тремтячим голосом сказала Похоронка доні прийшла. Чоловік є лейтенант, загинув під лугою. Два місяці тому, як вони одружились. Війна, не знав, що й сказати Орел. Він дістав з внутрішньої кишені шинелі згорнену шовкову хустину. Ваня все збирався подарувати, та загинув. Як? Він же полетів приймати танки. вигукнула Катя, кліпаючи очима. Орел зиркнув на галку винуватим поглядом, мовляв, забрехались, ледве не сказавши, що старший лейтенант Іван вбитий під Псковом. От так то вийшло у сестер. Чоловік старший загинув під лугою, а коханий молодший за лугою. Командування сказало, що його буде нагороджено орденом вітчизняної війни другого ступеня. Посмертно, сказав Галка, гадаючи, хоч цим трохи втішити Катю. Катя стояла, дивлячись широко розплющеними очима то на орла, то на галку а потім затулила обличчя руками, підійшла до ліжка і впала на подушку. Хлопці стояли ні в сих, ні в тих, зітхали і винувато дивились на сестер. А це точно, що він загинув? Крізь сльози крикнула Катя, не бажаючи вірити почутому. На наших очах. І ви їздили по танки? запитала Дуня. Які там танки? не втримався Галка. Ми були в боях за ту ж лугу. Ваня все те вигадав. Он як, понуро мовила старша сестра. То присядьте. Ось принесли. Орел дістав з польової сумки баночку консервів півхлібини і загорнені в папір шматки цукру рафінаду. Ваня так вірив, що зустрінеться з вами. Орел поставив на стіл ще й пляшку. Пом'янете своїх лейтенантів. Сідайте і ви, сказала доня. Я зараз поставлю на стіл вінегрет. Де ж ви працюєте? Обидві на Балтійському заводі снаряди і гранати робимо. Чарок не вистачало, і Дуня трішки налила собі в чашку. За пам'ять наших лейтенантів, сказала старша сестра, дивлячись на дно чашки. Це ж скільки ще дівчат не діждуться, і лейтенантів, і сержантів, і рядових поки. І заплакала. Галка одвернувся до вікна. В далекому мареві на північному сході виринули обриси Ісааківського собору, адміралтейський шпиль. Ленінград, освітлений сонцем, неначе плив у голубуватій воді. Щось було фантастично в тому видінні. І пригадалось, як вперше побачив контури міста російської слави і соціалістичної революції вересневого вечора 41-го року. Тоді батареї окремого зенітно-артилерійського дивізіону Червонопрапорного Балтійського флоту розташували нові позиції на південь від Петергофа. Закопати землю неможливо, близько ґрунтова вода. Гармати, прилади, тягачі вони маскували як тільки могли то це ж були доброю мішенню для німецьких артилеристів і мінометників. Після обстрілу доводилось битись танками і піхотинцями противника, що намагались перерізати шосе і приморську залізницю. Фашисти були особливо активними, бо їм було оголошено, що з російським Балтійським флотом покінчено він перестав існувати. На підтвердження цього щодня посилалось до сотні більше юнкерсів. Хейнкелів на Кронштадт, де були основні сили флоту.